Voi schimba inima voastră, voi trimite între voi un duc nou dumnezeiesc. Vă voi scoate dintre neamuri, vă voi aduna de pretutindeni, vă voi duce în țara voastră.